Ça y est, monsieur le directeur, les ouvriers ont finalement terminé leur travail. Ils ont changé la combinaison des portes du couloir principal. Merci de m'en aviser, Madame Gamache. Est-ce que vous pourriez vous charger de communiquer la nouvelle combinaison aux employés de l'école, s'il vous plaît Certainement. Surtout qu'il y en a qui désirent avoir accès à l'école avant 7h45. Et je vous demanderai, par la même occasion, de rappeler à tous que la combinaison doit rester confidentielle je n'y manquerai pas, monsieur le directeur. Je vais bien insister sur ce point. Oui, c'est essentiel de faire entendre à tous que la combinaison ne doit en aucun cas être divulguée aux étudiants. Vous avez bien raison de le souligner. Oui, insistez bien, ni aux étudiants, ni à quiconque en dehors du personnel.